بسم الله الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته nakon zahvala Allahu Đelešanuhu i salavata na Rasula sallallahu alaihi wa sallam draga braće i sine sestre mi počinjemo inša Allah sa našim predavanjem večerašnjim koje nosi naslov uzroci jačanja imana mi znamo da kao vjernici, kao muslimani i muslimanke da kroz naš život postoje mnogobrojna pitanja koja čovjek sam sebi često postavlja ili barem s vremena na vrijeme ih postavlja jer se ona sama od sebe samo od sebe nameću jedno od tih pitanja koje sebi insan postavlja jeste recimo i ovo ja sam musliman ima 15 godina 20 godina kako sam čvrsto prihvatio vjeru ili 5 godina ne propuštam nijedan namaz izvršavam farzove izvršavam važive međutim kad sumiram svoje stanje kad analiziram svoje stanje čini mi se da nema razlike između onog mog početnog stanja i sadašnjeg stanja. Dakle, nakon 5 godina, nakon 10 godina, kad posmatram i onaj, analiziram stanje kod sebe štiće imana, ako se moj iman nije smanjio, nije se povećao, tako, čovjek, tako se čovjek učini. Dakle, stalno je na istoj, na istoj razini. Ili, nekada čovjek ili žena postavljaju sebi drugačije pitanje, pa kaže, ja sam mladić, koji je ili djevojka koji je život proveo u džahilijetu, u raznim porocima, griješio sam prema Allahu Đalešanuhu i sad kad sam se vratio vjeri, kad sam spoznao istinu Allah Đalešanuhu me uputio, hoću da svoj život posvetim samo gospodaru svjetova. Hoću da nadoknadim ono što sam propustio. Jer čo, duša kad prihvati istinu, onda čovjek sam sebe kori i kaže gdje sam bio, šta sam radio, u što sam potrošio svoju mladost koliko sam samo griješio prema gospodaru svjetova i onda se trudi i želi da nadoknadi sve što je propustio. Čak ima ljudi ili žena, muslimana i muslimanki koji kad prihvate vjeru istinski, onda žele da nadoknade one namaze. Mada to nije, nije potrebno. Nije potrebno jer poslanik sallallahu alaihi sallam u jednom hadisu kaže kada Amr ibn As kada Amr ibn As došao poslanik sallallahu alaihi sallam da mu da beju Pa je poslanik sada pružio svoju ruku, Amr ibn As je povukao svoju ruku. Pa kaže, šta je to Amr, zbog čega? Povlačiš ruku? Kaže, ja Rasulallah hoću da postavim šart. Kaj, pa kakav, koji je šart? Kaj, pa da mi bude oprošteno ono što je bilo prije. Pa kaže, poslanik sada sallam, uči umet jednoj velikoj stvari. Nije rekao samo Amru, Amre, oprošteno ti je. Oprošteno ti je. Primio si islam, nego za sve muslimane do sudnjeg dana to važi. Kaže Amre, zar ne znaš da islam briše ono što je bilo prije? za sviju zar ne znaš da hijđra briše ono što je bilo prije njih i zar ne znaš da hađ briše ono što je bilo prije njega ako obaviš hađ istinskim Allahom vraćaš se kod majke kod majke rođen hijđru ko učini tako i tako dalje dakle čovjek hoće to da nadoknadi jer osjeća veliku prazninu i veliku potrebu za tim Nekada se muslimani muslimanke, dakle kada prihvate vjeru, žale na nešto drugo vraću. Ja ovo, na ovo posebno želim da skrenem pažnju. Na ovu stvar. A to je da često puta osjećaju tjeskobu prsima. Ne doživljavaju namaz. Ne doživljavaju, ne doživljavaju ibadet, ibadet. I nešto ih nalaze se u takvom stanju kad im šeitan ubaciva, ubaciva velike, velike šubhe. I kaže kako iman stalno varira. Nekada na seđdi čovjek doživi tako namaz plaći e, otvori se srce doživi seđdu i želi da potraje to stanje ono brzo prođe i onda on njemu da hoće potrajati on žao mu, žao mu zbog toga što ne, ne potraje dugo dakle nema sumnje da svako od nas doživljava ovakva stanja nema sumnje da svako od nas ne prolazi kroz, kroz ovakva stanja i, da, i postavlja ovakva pitanja sebi i ja hoću da kažem da su ova pitanja vrlo pozitivna i da su ona stvar imana dakle to iznutra što te kopka te vesvese koje ti šetan ubacuje kako će vidjeti kasnije iz hadisa poslanika sa srle to je dio imana to je znak inša Allah da si ti na istini i to je znak da je tvoj iman da je tvoj iman vjerovanje dobro zašto ovo govorimo pogledajte uh, u, sah, u muslimovom sahihu se prenosi od Allah ibn Sa'uda da je sebe, odnosno da je povod objave kuranskog ajta iz sure Hadid gdje Allah ženo kaže A'udhu billahi min shaitanir rajim ألم يأن للذين آمنوا أن تخشى قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فتعالى عليهم الأمد فقست قلوبهم فكثير منهم فاسقون Dakle, kaže Allah Žešanu ovdje, zar nije vrijeme da se vjernicima srca smekšaju? Zbog čega? Zbog straha i da osjeti strah u svojim srcima. Zbog istine koja se objavljuje i zbog onoga što Allah objavljuje od istine. I da ne budu kao oni prije njih od Ehlul Kitaba, kao židovi i kršani, koji su nakon što je prošlo mnogo vremena, srca su im ogrubila. Srca su im ogrubila. Kaže Abdullah Mešud, Wallahi nije prošlo više od četiri godine našeg Islama kada je Allah objavio ovaj ajet. Pogledajte, vraćam se, zbog koga? Zbog ashaba, najbolje generacije. Četiri godine je samo prošlo, Allah objavljuje ovaj ajet i upozorava ih, upozorava ih da ne budu, da ne budu kao oni koji su bili prije njih. Da ne budu kao židovi i kršćani. Da im srca ne ogrube, da su stalno, da im je stalno ovom gospodar svjetova, da ih dunjaluk i ostale dunjaluške stvari ne zavaraju. I Allah se obraća ashabima, a samim tim i svima, svim muslimanima do sudnjeg dana i upozorava ih na ovo. I svako od nas, bio star, bio mlad, muškarac ili žena, mora sebi postavljati ovakva, ovakva pitanja. Jer to, ta kolebljivost, te sumnje, te šube, ne sumnje u Allaha Đelešanu, ne. Nego čovjek nekada klanja. Pogledajte koliko šetino baci vesvese. I ja hoću da skrenem pažnju na ovo svima nama, da su to zaista šube, da čovjek mora ustrajati. Nekada čovjek stane da klanja i šeitan mu priđe i kaže a vidiš da tvojeg namaza nema ništa. Vidiš da ti se ne doživljavaš. Vidiš da, da je to besmis, bes, besmisleno. Ne ima od tog ništa. Što žaba klanjaš? Ili ti priđe pa kaže a ti si mu nafio, ti samo foliraš. Samo praviš. Čuješ neki iznutra glas koji te opterećuje. Koji te opterećuje i želi da prekineš namaz. Želi da prekineš sa ibadetom. I ima čovjek na startu kad pođe da, da ibadeti da, stalno, stalno ga to napada i, priti, i pritišće pa često puta postavljaju pitanja nam braća i sestre i kaže šta je to šta je, je li to zaista nifak je li to zaista licemjerstvo ono što mi doživljavamo u našim, našim prsima Međutim, poslanik se sve kada su ashabi došli i kažu, ja Rasulallah, mi osjećamo, osjećamamo nešto u našim prsima, ne smijemo ti reći šta je tu. Toliko je strašno, ti ne smijemo šta, reći šta je tu. A to je to, Kaže poslanik se selam, zar ste to već osjetili? Zar ste to već osjetili? E, jesmo, kaže, to je znak, to je znak imana. To je znak imana, to su šeitanske, i hvala Allahu koji je to, koji je šeitanske spletke učinio samo ve svesama. On može samo odbaciti ve svese, ne može, ne može ništa dalje. A Allah, ako si iskren, Allah ćete učvrstiti, učvrstiti na tome. I znamo za slučaj Hanzala ibn Rabija, koji je došao Ebu Bekru, koji je radio svoj posao, pa kaže, pita ga, Bek, kusi počeo? kufr Hanzala je munafik kako munafik subhanallah kaže objasni mi šta to znači kaže kad sam kod poslanika sa veselem kad njega gledam, kad ga slušam kad, kad slušam objavu kad nam daje daj savjete osjećam se kao da vidim žennet i džehennem kao da, kao da, da sam na ahiretu kao da, da stojim na sudnjem danu pregoslovnom svjetova tako mi je lijepo strah, strah hoćemo od Allaha Đelešanuhu i smirenost u srcu zbog svog imana. Kad se udarim od poslanika, kao da zaboravim na to. Porodica, dunjaluk, posao i tako, odvede me od toga. Ne razmišljam puno o tome. Kaže Ebu Bekr, čije iman na vagi sudnjeg dana će prevagnuti iman cijelog ummeta. Kaj je vallaha ja tako osjećam. <laughs> ja tako osjećam isto. Pa su otišli poslaniku sa selem i rekli mu, objasni mu, pa se poslanik nasmijao, pa kaže, kada biste vi uvijek bili kao kad ste sa mnom meleki bi vas selamili na svakom čošku meleki se samo selamili i rukovali ali Hanzala dan po dan sad ovako sad onako takav je insan dakle ne možeš uvijek biti uvijek biti na onom nivou kao kad si s poslanikom sallallahu sallam jer poslanik njemu dolazi Džibril dolazi mu sobjevom Džibril i on govori ashabima zamislite koliko je nama lijepo kad slušamo hadis poslanika sallallahu A zamislite sad da gledamo poslanika i da slušamo iz njegovih usta. Kako se ashabi lije posjećali. Ne bi ga nikad napustili. Ne bi ga nikad i, i tako se i ponašali. Kada on priča, oni, on ima svoj posao, a neće da ode. Neće da ode jer vidi da je njima drago da je njima drago da budu, da budu sa njim. I dogod sami ne ustanu da odu, poslanik neće prvi da iziđe, da iziđe da ode, da ode od njih, da ih napusti. Dakle, to je edeb. Edeb prema onima koji su, koji su oko njega. Dakle, zbog toga, zbog toga moramo znati da ova pitanja, ako i ima, ako i ima, to je dobro. Čovjek se stalno pita, preispituje, analizira. Ako prestane sebe da pita to i bude zadovoljen sa svojim stanjem, to je tapkanje na jednom mjestu. To je tapkanje na jednom mjestu. Ako iznutra ne, ko si ti? Nisi melek. Ti si insan, ti si čovjek da je moraš, moraš se stalno usavršavati, ne smiješ biti zadovoljan sa svojim stanjem, ni imanskim, ni bilo kojim drugim. Moraš se truti da, da napreduješ u svom životu. Zato će biti ovo tema inšala našeg, našeg predavanja. I na samom početku želim spomenuti, dakle, ono što mi govorili kroz ova predavanja o akidi, dakle, da je po, učenje ehli sunnata val džamaata to da je iman šta? Riječ, vjerovanje i dijelo. Riječ, vjerovanje i dijelo to je neodvojivi, to su tri neodvojiva dijela imana. I vjerovanje srcem nije dovoljno. Kao što nije dovoljno vjerovanje izigovaranje samo jezikom, nego to mora da prati, da prati ljudska djela. I znamo da se imam povećava i smanjuje. Im, šta je dokaz za to? Naveli smo neke, neke ajete, ali ćemo i samo uspust, uspust spomenuti za one koji nisu, koji nisu bili ovdje na predanjima akidi. Allah Želešanohu jasno govori da se iman da bi se bolje uvedu u ovu temu, da se iman povećava i smanjuje. Pa kaže: "Huvallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imana." Liyazdadu imana ma imanihim. On je spustio smirenost na srca vjernika da bi po, da bi povećao iman na iman. Iman na iman. I ovi ajeti, dakle, koji smo mi spominjali, jasno ukazano da se iman povećava i smanjuje. I rekli smo da nema ajeta koji jasno upućuje da se iman smanjuje. Nego ovi ajeti koji govore o povećanju su dokaz da se iman smanjuje i povećava. Zatim i sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Šta kaže poslanik u sahih u sahih hadisu koji je mutafakun alejhi kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Ma ra'aytu naqisati aqlin wa dinin adhhaba li lubbi ar-rajul hazim aw rajul aqil min ihdakun." Obraća se ženama, poslanik sallallahu alejhi ve sellem i kaže: "Nisam ništa vidio krnjavije ni pameti, ni vjere, a da zavede i najpametnijeg muškarca kao jedna od vas. Kao jedna od vas. Šta poslanic, je li poslanic sada svojim želio da uvredi žene? Ne. Ne. Nego ova krnja u osu čemu se ogleda? Zar žene? Zar žene nemaju svoj mjesečni ciklus? Koji je prirodna stvar? Ako ga nemaju, ako ga nemaju onda, onda to nešto nije u redu s njom. Ali Allah tako odredio. I kad imaju hajd i nifaz, šta ne klanjaju svaka muslimanka zna kako se osjeća kad 5, 6, 7 ili 40 dana ne pada Allahu na sečtu hrnjavost to je dokaz da se imam poveća i smanjuje ti su prednosti odnosu na nju pet namaza dnevno na file, učenje Kur'ana i tako dalje njoj to uskraćeno njoj to uskraćeno dakle dokaz da se iman povećava i smanjuje povećava se dobrim dijelima i badetom a smanjuje što, što, što je uskraćivanjem i neizvršavanjem tih važiba zatim majka ono što treba spomenuti jeste da manjkavost imana ili povećavanje imana može biti nekada kvalitativno, a nekada kvantitativno. Dakle, nekada se povećava po kvalitetu, po tjelini, a nekad objasnit ćemo ovu stvar. Naprimjer, kada je reč o kvalitetu, im, odnosno ono što povećava naš jekin, naše ubjeđenje, neko od nas, mi smo svi recimo kao djeca, čuli da postoji neka država tamo. Postoji država koja se zove Indija. Prenio nam to ko? Čovjek povjerljiv, iskren, pobožan i mi mu bez sumnje vjerujemo. To je vjerovanje, je li tako? Međutim, kad dođemo u školu, pa pođemo iz geografije ili iz istorije, učiti iz knjige o toj državi. Kolika je geografska širina, kakvi su stanovnici i tako. Hoće se povećati naš jekin ili neće? Povećava se. Zatim, kad odrastemo pa završimo fakultet i završimo neku školu ili odjemo kao turisti u tu državu, pa stanemo svojom nogom na njeno tlo. Vidimo sad, više ne, nis, više ne čijemo, ne slušamo i ne čitamo o stanovnicima, nego ih gledamo. Gledamo i svojim očima, vidimo kakve su vjere, kakva im je kultura, šta rade, kako rade i tako dalje. Tada se, šta? 100% povećava naš 100% povećava naš iman. Dakle, to je dokaz povećavanja imana. Tako smo ob, ob, objasnili dakle taj kvalitet u povećavanju imana. Takođe razlika u snazi imana kod pojedinih ljudi. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem za riječ ihsan, šta je ihsan? Dakle, postoje tri kategorije: islam, iman i ihsan. A za ihsan, za najveći stepen imana, kaže poslanik sa sveme šta znači en ta'bud Allaha ka annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak da obožavaš Allaha kao da ga gledaš jer ako ti njega ne vidiš on tebe vidi ko može ko, je li neko od nas dosigo taj stepi malo je ljudi koji su dosigli taj stepi neko je još uvijek samo na stepenu Islama neko je na stepenu ima a neko je dostigo stepeni Hasana i obožava i robuje gospodaru svjetova kao da ga, kao da ga gleda tako bilježi Ibn Abi Šejbe od Abdullah ibn Sa'uda da je rekao Resul sallallahu alaihi sallam zaista je Ammar ibn Jasir ispunjen imanom do grla dakle poslanik sam sam govori za Ammara zaista je Ammar pun imana ispunjen imanom do grla i ovo je dokaz da kada čovjek može postići takav takav stepen imana za razliku od nekih drugih iman se također povećava kvantitativno. Zato Allah što kaže, i da ma unzret suratun, kada se objavi, kada se objavi neki ajet, fa minhum man yaqulu ayyukum zalatu hadhihi imana. Ima oni koji kažu kome je ova sura povećala iman. Pa kaže Allah fa amma alladhina amanu fa zalatuhum imana wa hum yastabshirun. Što se tiče vjernika, njima ona povećala iman. Dakle kad god vjernik sazna za novi ajet, za novi propis i on ga izvršava, povećava mu se iman. Kad čuje za novi hadis, Tako je kod nas stanje. Dakle, zbog toga ovome govorimo, jer mi svi to doživljavamo i svi to, i svi to osjećamo. Zato nas Allah Đelešanovu poučava da svakodnevno na namazu učimo šta? Koliko puta mi danas u namazu učimo ajet 1. Ihdina sirapal mustaqim. Uputi nas na pravi put. Međutim, malo je ljudi koji razmišljaju o smislu ovoga ajeta o njegovom značaju i malo ljudi koji razmišljaju istinski o tom pravom putu. Šta je to pravi put? Kakav je to pravi put? Šta je to, šta je to uputa? I da li je neko nekad od nas sebe upitao zašto mi stalno po, u, u taj ajit izgovaramo? Zašto učimo tu dovu? Zar mi nismo muslimani? Zar nas Allah nije uputio? Što onda stalno ihdene sirata mustaqim? A Allah žena nas često puta obraća Ja ijuha ladina amanu, ja ijuha ladina I mi smo, alhamdulillah, mi smo alhamdulillah muslimani Mi smo prihvatili islam Mi smo mu'mini, inša Allah Pa što onda stalno ova dova Gospodar uputi nas na pravi put Gdje je objašnjenje tome? Zašto stalno pućimo ovu dovu? Objašnjenje je u kuranskom ajetu gdje Allah kaže Ja ejuha ladina amanu, aminu billahi wa rasuli i to gajete Allah što kaže o vjernici vjerujte u Allaha i njegovu poslanika obraća se Allah nama kao, kao mu'minima i Allah nas oslovljava dakle onoga ako slijedi Kur'an i sunnet Allah tako oslovljava sa, sa izrazom mu'min i potvrđuje potvrđuje iman pa onda kaže aminu billahi wa rasuli vjerujte u Allaha i poslanika znači li to da vjerujemo? vjerujemo svakako vjerujem ali ovo je dokaz da iman ima svoje stepene da iman ima svoje stepene i što čovjek više ibadeti i više radi dobra djela više mu se povećava, povećava iman i vrhunac imana krov imana ne može dostići čovjek dok je živ osim poslanika alaihimu sratu ne može čovjek dostići ob običan čovjek zašto? kad bi ne znam koliko ibadetio kad bi ne znam koliko dobra činio Možete li zamisliti čovjeka, bio muško, bio žensko, da je potpuno shvatio istinu i posvijetio se ibadetu, a da nikada neće pogriješiti u životu. Nema šanse. Dakle, pogriješi i kad doživi taj pad, taj pad on se iman smanjuje. Ako nekad, jer nisi ti uvijek isto raspoložen za ibadet. Čak ni za farzove, kamo li za na filu. Nisi uvijek isto raspoložen za post. Nekada ti, nekada ti Allah otvori srce pa stalno bi postio i na filu, a kamol farz. A nekada se dođe vrijeme pa nema se vakta, nema se vremena i neka čovjek klanja recimo duha namaz. Nikad ga ne propušta, svako i drug, a nekad opet zareda pa ga ne klanja po mjesec, po mjesec dana. Dakle, to je dokaz da postoje stepeni, stepeni mani, raznorazna stanja kod čovjeka. Zato kaže Ashab Abu Darda, dovu puči Allahu za ženu i kaže Allahumme inni es'aluke imanen da'iman wa ilmen nafi'an gospodaru ja te molim da mi podariš stalni iman stalni iman i korisno i korisno znanje dakle ova stalnost i, va, i uh, je bitna kad je u pitanju iman jer nekada čovjek dostigne stepen imana tako kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve ve sellem inna ahadakum la inna ahadakum la ya'malu بعمل من أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل من أهل من أهل النار فيدخلها Neko od vas radi dijelo stanovnika dženneta, sve dok između njega i dženneta ne bude kolik pedalj. Pa ga pretekne knjiga i uradi dijelo stanovnika džehennema i uđe u džehennem. I obrnuto, neko od vas radi dijelo stanovnika džehennema, stalno. Vidimo čovjeka griješnik, veliki griješnik, radi, na kraju uradi djelo, pretekne ga knjiga, uradi djelo stanovnika dženeta i uđe u dženet. Dakle, ovo zavisi od našeg ona, reksima, ovo zavisi od našeg nijeta, od naše iskrenosti prema Allahu. Da se ispomnjali smo šta je dokaz za ovo, šta je komentar za ovaj hadis. Dakle, dva slučaja. Čovjek, čovjek borac koji se borio, ubijao mušike, ubijao i na kraju kad su rekli da je on dobar borac, da je muđahid, da je inša Allah u džennetu, kao je poslane sallam, on je u džennemu. Zašto? Na kraju bitke je bio ranjen, bio je ranjen, i nije mogu izrati sam sebe, sam sebe ubio. Pa radi djela sam nekad dženeta, borio se u džihadu i ubio na kraju sam sebe. Ili drugi koji je izišao, izišao da se bori protiv poslanika sa vaselem, pa je prim kad je vidio muslimane, kad je vidio muslimane u bitci na Uhudu, da su tako čvrsti, jaki, stabilni, primio je islam i biva ubijen u toj bitci od mušnika, biva ranjen, pa su prišli i kažu šta je s tobom, Zar ti nisi sama izišao da se boriš protiv muslimana? Kaj, vallah, ja sam primio islam i poselamite poslanika i recite mu da, ne, da ja svjedočim da nema Boga osim Allaha i da je Muhammed njegov rob i njegov poslanik. Pa kada je došao vidjeti do poslanika sa sve kaže, zaista je malo radio, puno dobio. Malo radio, puno dobio. Dakle, radio sam nikad, dijelo sam nikad džehennema i na kraju, na kraju ulazi u džennet. Dakle, to je dokaz da čovjek ne može dostići vrhunac imana u svom životu. Dakle, ovaj nemir o kome, o kome govorimo, treba da bude stalno prisutan kod nas i ova pitanja stalno se moramo da, postav, da postavljamo i ne smijemo se zadovoljiti s našim stanjem. Tako su pitali ljudi Abdullah ibn Mubaraka. Čuli ste za njega? Poznati muhaddis, faqih, muđahid. Kaže, stalno je učio hadise, stalno prenosio, činio davu i uvijek se družio s knjigama. Uvijek se družio s knjigama. Pa su ga pitali jednog dana, إلى متى يا إمام وأنت تحمل هذه الورقة dokle o imamu ti, dokle o šejh ti s tim svojim papirima, s tim svojim knjigama, stalno se s njima družiš, kal ila maut kaže do smrti, do smrti, nikad, nikad čovjek ne treba da, da bude zadovoljan sa samim sobom, stalno treba da povećava svoj iman. Jer čovjek nekada uči Kur'an. Ako ste primijetili kad čitate samo prijevod Kur'ana, nekada neki ajeti zapnu vam za oko. I pogodete raznježiti srce. A neki ajet to što ne, obrat, ne obratiš pažnju na njega. Drugi put kad čitaš Kur'an, onaj ajet na koji nisi obratio pažnju, on te se dojmi. On te se dojmi. Zašto? Zato što Kur'an ne djeluje uvijek na sva osjećanja odjednom. jednom zavisno od tvoje situacije, od, tvog, od tvoje kontrole na samim sobom, od tvoje pažnje i tako dalje. Jedan učenjak, naš savremeni, kaže da su jedan put sjedili oni u halki, učili su Kur'an. Učili su Kur'an i šta se desilo? Čovjek koji nije bio u halki, koji nije bio u halki, sjedio je van halke, mi smo učili Kur'an i došli smo do ajeta, afa min hadal hadithi ta'đebun, wa tadhakuna, wa la tabkuna, zar se ovom govoru iščuđavate i smijete se, a ne plaćete. I kaj, kad smo to ušli, vidio smo čovjek je pao tamo u nesvijest, koji nije bio tu prisutan. Nije bio samo u halki. A mi ništa. Kao da ne učimo Kur'an, nismo to, nismo to doživjeli, nismo to osjetili. A njega je to pogodilo. Razmišlja o tom, Kur'an, o tom kur'anskom ajetu, toliko ga je pogodio da je pao u nesvijest. Zbog veličine poruke toga ajeta. I ne samo to, nego mušnici, kad su čuli ovaj ajet, kad su čuli ovaj ajet od poslanika sa sallam i surja Neđim, kad im je on citirao ovaj ajet, Afa min hadal hadithi ta'ađebun, o tadahakuna vola tabkun, svi su pali na seđdu. I među njima je bio jedan čovjek koji je bio nepokretan. Nepokretan. Nije mogao da učini seždu. Uzao je zemlje pa je učinio seždu na, na, svojim, na, na, na, na svojim rukama. Mušnik. Dakle, u tom trenutku Kur'an djeluje na njih. Allahova riječ. Tako da su muslimani u Abesini čuli da su mušici prihvatili svi islam i vraćaju se nazad. Pa, ali to je bio samo jedan trenutak. Samo i, vra, i nije, nije bilo tako. Dakle, dojmio i se Kur'an. Dojmio i se Kur'an. I znamo za mnoge slučajeve, mnoge slučajeve recimo kao što je slučaj Omera radijallahu ta'ala kad bi razboli bi se po mjesec dana ne bi izići iz kuće razmišljao bi o svom stanju kad bi čuo neke kuranske ajete. A nekada se to sa im nije dešavalo. Nego to je period, period kad čovjek istinski razmišlja, dakle kad najiđe taj, taj val, taj period, kada je čovjek potpuno prisutan i samo se posvijeti razmišljanju o ahiretu. Dakle, stvarnost, vrhunac i suštinu imana čovjek ne može dostići. Osim onih, ima neki sufijski sekti koji kažu da čovjek može postići vrhunac imana, da čovjek može, kad i, tumači kuranski ajet pa kažu, Jalašan kaže, va'abud rabbeke hatta je atijek al jakin, obožavaj svoga gospodara kada dođe jakin. Kad, kad ti dođe jekin, šta to sad, tako oni tumače, kad ti dođe jekin, kad se potpuno ubijediš da nema ovoga osoba Allaha, onda za tebe pa- spada obaveza i namaza, i posta, i zekata, ne trebaš ništa raditi. Međutim, ovaj ajet ne znači to ni blizu, da su da imalo razmišljali svojim mozgovima i da se obrate na Kur'an, da se obrate, vidjeli bi šta znači to jekin. Ovdje jekin znači meut, znači smrt, Ja Allah što nam govori poslaniku sa svim svim muslimanima, svim mu'minima, obožavaj Allaha dok ti ne dođe smrt. Dakle, ne tvoj završetak bude dobar. Ka, šta je dokaz da, da, je, da ovo znači smrt? U suri, u kojoj u suri, mu desir Allah želešanohu kad govori o džennetlijama. Kad džen, Allah pokaže džennem li je džennetlijama, pa i vidi kako se pati u vatri. Reći će i ma se lakekum fi sakar. Šta vas je dovelo u sakar? Šta vas je dovelo u vatru? Šta vas je dovelo u vatru? قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين Reći će džehennemlije, šta, nismo klanjali, nismo davali sadaku siro, sirotinji, u besposle s besposčarama upuštali i poricali smo sudnji dan hatta je tanel jekin, dok nam nije došao jekin. Šta to znači? Džehennemlijama došao jekin i sad u džehennemu zbog toga što, što ne jekin. Ne, nego poricali su od njih nam dok ni smrt nije došla. Dok je mi došla, dok je mi došla smrt. Postoje, braćo i sestre, mnogobrojna sredstva. Mi smo rekli da dakle, sredstva koje, u koja, koja povećavaju iman i učvršćuju iman. Mi ćemo spomenuti samo neka sredstva večeras. Jedno od najvažnijih sredstava za povećanje imana jeste upotreba razuma. Upotreba razuma. I to je Allah, Allah Đelešanuhu Allah nam govori o vrijednosti razuma u Kur'anu kao nijameta, kao blagodat od Allaha Đalešanu. Kao blagodat. Zato, poslanik sada se ne kaže šta? Pero je podignuto. Pero je podignuto. Ne piše dijela kome? Budali. Onaj ko, nema, ko, ko je lud, ko nema pameti, njemu se ne pišu dijela. Ni dobra, ni loša. Zašto? Jer nema to kvaliteta. Nema to kvaliteta razuma i svijesti inteligencije koje je Allah žanu podario ljudima da bi spoznali svoga gospodara da bi spoznali istinu i da bi samo gospodaru svjetova robovali da bi samo njemu na seždu padali znači o čemu razmišlja jedan muslima i musliman prije svega razmišlja o stvaranju nebesa i zemlje razmišlja o ajetima i znakovima Allahove moći i veličini Wallahi kud god da se okreniš kod god da se okreniš, pogledaj kosmos, pogledaj nebo i njegova sazvježdja, pogledaj zemlju i sva bića na zemlji, pogledaj čovjeka kako ga je Allah savršeno stvorio i taj red, red i savršenstvo i harmonija koja vlada u prirodi. Subhanallah, zar to nije dokaz o veličini gospodara svjetova? Dakle, zato se prenosi na predaje od, od eh, Rasula sallallahu alaihi ve sellem, da je, da je jedno večer poslanik sa srlem ustao i klanio namaz dugo i plakao pa ga je pitao Ebu Hureyra radi Allah zašto plaćeš ja Rasulallah kada je noća su mi objavljeni ajeti i teško onome koji bude učio a ne bude razmišljao o njima teško onome koji bude učio a ne bude razmišljao o njima kada koji su to ajeti ja Rasulallah kada to su ajeti sure Ali Imran inne fi halaki samavati wal ardi vahtilafi lejli wal nahari la ajati li ulil albab al zaista u stvaranju nebesa i zemlji u smjeni dana i noći su dokazi za ulul albab za one koji imaju pamet koji imaju razum koji imaju razum dakle čovjek mora iskoristiti svoj razum sigurno ako ga pravilno iskoristi doći do spoznaje svoga gospodara a posebno ako ako, ako ga razum dovede do toga da čita Kur'an i hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem jer je objava od Allaha u sukladnosti sa, sa zdravim razumom ako je, ako je on zdrav dakle o tome čovjek mora zatim da čovjek razmišlja o svome stanju o svome, o svome stanju o svojim grijesima o svojim grijesima koliko je griješio prema Allahu kad bi čovjek svako od nas analizirao svoj život svakodnevno jer kad bi ti došao ne znam kakav čovjek tvoj najbolji drug, najbolji prijatelj majka, otac, nije bitno ko je i upozorio te na neke tvoje greške. Čovjek je takav, ne bi mu puno vjerovao. Ili, ili bi našao neki izlaz, rekao bi, ma daj, nije tačno to, ti si pristrasan, to je pretjerano, e, nije to tako kod mene i tako da. Međutim, nema ništa bolje ko kad čovjek ima snage da pogleda sam sebi u oči. Da se suoči sa svojim stanjem. Pa analizira svoj život. Pet, ne mora, ne mora puno, pet minuta pet minuta svaki dan sjedne i razmišlja o sebi koliko je danas uradio dobra a koliko grijeha koliko je jučer uradio dobra a koliko je grijeha grijeha napravio prema gospodaru svjetova da razmišlja o smrti onome što ga čeka posle smrti o kabru, kaburskom azavu i kab, patnji o sudnjem danu i stajanjem pred gospodarom svjetova kad bismo o tome razmišljali pet minuta svaki dan a kamoli sat vremena kad bismo razmišljali ili dva sata vidjeli bismo da bi se uz Allahu pomoć naše stanje promijenilo i vidjeli bismo da nemamo dijela u koja se možemo 100% pouzati kazat ona će nas sigurno odvesti odvesti u džennet mi smo 100%, 100 sigurni znači o tome čovjek mora mora da razmišlja ili spomenut ću ja sa ono što sam sinom spominjao u, u Stuttgartu vezano za suru i da zulzileti prenosi se da je Ebu Hanife rahmetullahi alaih jedno već je ovaj, hadis u predaju od njega predaju ovaj Efer bilježi e, prenosi Jezid ibn Harun i kaže jedno večer sam došao u mesjidu Kufu kanjali smo jaciju i imam je učio suru Iza zul zilatil ardu zil zalaha wa ahrađatil ardu efqala nama poznata sura pa kaže kad smo završili namaz Ebu Hanife bio iza imama, dakle klanio je, klanio je kao, kao muktedija i ljudi su izlazili, ja sam u njega pogledao i vidio sam kako je oborene glave uzdiše i razmišlja o ovim ajetima. I kada svi su ljudi izišli, samo je on ostao. Samo je on ostao. Nakon toga, nakon toga ja sam otišao da, da mu ne smeta i kad sam ujutro došao na sabah, zatekao sam ga u istom položaju. U istom položaju kako sam ga ostavio. Razmišljaj kaj uči dovu, brada mu se trese od, od česte dove i govori o ti gospodaru, ti koji nagrađuješ za trun dobra, Jer kaže Allah na kraju fama yama mithqala dharratin khayran yara wa man yama mithqala dharratin sharran yara. Ona je kuradi trun dobra vidiče ga, kuradi trun zla vidiče ga. Ovo ti koji nagrađuje za trun dobra nagradi svog groba. E, Abu Hanifu i ovo ti koji kažnjavaš za trun zla spasi spasi od džehennema svog griješnog roba Ebu, Ebu Hanifu. I kaže, ustali smo da klanjamo sabba i on je sa jacijskim abdestom klanio s nama sabba. Zbog čega ovo? Kad bismo samo ovu suru uzeli da je protumačimo, da je protumačimo kada se zemlja najžešćim potresom potrese. Šta to znači? Kada Allah želešano naredi meleku Israfilu, koji, Israfilu, koji je zadužen za puhanje u suru, kako kažu, kako stoji u predaji, da su ashabi kad je vidjeli poslanika zabrinutog, pitali što si zabrinut? Vidimo tugu na tvom licu, kaj kako da ne budem zabrinut, a Melek Israfil je uzao suru svoju desnicu i gleda u arš, sluša, ne trmice, ne trepće, kad će dobit naredbu da puhne u sur, da puhne u sur. I tada će kad se zemlja zatrese, toliko će se tresu od istoka zapada, da će, dok sve ne, na njoj ne bude uništeno, dok sve ne bude sravnjeno, i Allah Đelešanomu će uništiti, uništiti sve što je na zemlji i usmrtiti sva stvorenja, sva stvorenja, i ostaće samo kako stoji predaj i ko? Melek Džibril, Mikail, Israfil i Melekul Maut, Melek smrti ostaće njih četvorica, pa će Allah narediti meleku smrti da i njima uzme dušu, pa kad to uradi pitaće ko je ostao, je li ko ostao, a on će reći gospodaru ostao je tvoj siromašni i slabašni rob, melek smrti. Pa će Allah reći sad ćeš ti kušati ono što su svi ljudi kušali od tebe. Okusit ćeš smrt i naredit će mu da ode između dženneta i džehennama i da da umre i takav će krik pustiti da kaže stoji u predaji da kada bi da su ljudi živi da nisu pomrli svi bi pomrli od tog krika od straha od straha kad pusti taj krik dakle samo o ovoj suri da razmišljam kada zemlja izbaci terete svoje terete šta kakve terete kada ljudi iziđu kada je Allah oživi ali ne, kažu mu Fesiri, s njima će također izići šta i njihova djela. Sve će doći pre gospodara svjetova. Sve što si uradio, i malo i veliko, i dobro i loše djelo, ništa neće se moći sakriti i tada će čovjek biti u velikom strahu, bit će iznenađen, prestravljen zbog onoga što ga čeka. Zbog onoga što ga čeka. I kada a dođe, dođe iznenada sudnji dan. Iznenada, čovjek priča sa svojim prijateljem, priča mu i kaže, dragi brat, neće završiti svoju riječ, nastupit će sudnji dan. Neće završiti. Ovaj će pit vodu, drugi, i neće uspjeti da dođe do usta, nastupit će sudnji dan. Ili će u trgo... Ljubi, pogledajte li kako bezbrižno živi. Na pijacama, na trgovima, po kafanama, smiju se, orgijaju i tako dalje, i vallahi nikako drugačije ja sebi ne mogu predstaviti sudnji dan nego kad su ljudi tako u takvom stanju bezbrižni ali vjernik razmišlja o tom čim iziđe na pijacu ne može ga zavest to ne nego odmah se sjeti ovih ajeta sjeti se ovih ajeta je Allah žalešanu mu kaže doći će vam smrt iznenada sudnji dan će doći iznenada i zamišljam odmah to strah uhvati čovjeka može doći ovog trenutka može se sad desiti mi ne znamo kad će se desiti Dakle, čovjek vjernik mora o tim stvarima razmišljati i to je ono što ga drži, što ga drži i učvršći u njegovom, u njegovom vjerovanju. Zatim zikr. Ono što povećava iman jeste stalni zikr. Zato smo mi, pogledajte koliko je poslanica Selem kome su oprošteni grijesi i prvi i posljednji učili hadis i naredili da se na, nauče ovaj hadis. Jer poslanica Selem kaže da on 70 ili 100 puta na dan Allahu te učini. Istikfar, oprošteni mu svi grijesi. Pa nastaje u namazu, oteknu mu noge. Pa ga pita Aisha zašto, kaj zara ne budem zahvalni Allahu rob. Zada Allahu ne zahvaljujem na njegovim blagodatima, njegovim, njegovim nimatima. Koliko? A posebno učenje Kur'ana. Učenje Kur'ana povećava, povećava iman. Povećava iman. Mi ga slabo učimo i slabo ga znamo učiti. Žalostno je, braćo i sestre, da mnogi naši muslimani, bošnjaci i vi koji ovdje radite, slabo poznajete teđvite. Slabo se poznaje Kur'an. A kako će čovjek osjećat slast imana, osjećat slast seđde i namaza, ako ne zna pravilno učiti Kur'an. Ako ne zna teđvid, ako ne zna lijepo učiti Kur'an. Može živjeti na sljedeći da napadne, jer kaj je stoji u predaj da će čovjek na sudnjem danu, kada Allah uvede u džennet svog, svojom milošću svoga roba, reći će mu se, uči Kur'an i penji se na stepeni dženevski koliko znaš Kur'ana na pamet i uči će čovjek takvim glasom kakvim je učio na, na Dunjaluku uči i penji se a koliko mi znamo od Kur'ana koliko znamo od Allahove riječi to je jedna stvar a druga stvar Kur'an zaista je lijek i on smiruje, smiruje naša srca djeluje, djeluje smirujuće u svakom, u svakom trenutku lijek je protiv šeitana i protiv džina i tako dalje i znamo samo za jedan hadis kojega e, prenose Buhureire Znamo kad je on bio čuvar, čuvao je, čuvao je a, i metak, odnosno ratni plijen, pa mu je došao, došao mu je čovjek u poharanom, po, pohabanom dijelu i traži od njega, traži od njega neke malo metka, kao što, jer je siromašan, pa mu on nije dao, u stvari dao mu je na kraju, I otišao je poslaniku i kaže šta se desilo s tobom kaj je tako i tako. Pa i drugu noć tako, pa i treću, e treću noć on kaže ne dam, ne dam ti, borit ćemo se on ne dam. Kaže daj mi, kazat ću ti, pa ću ti kazat jedan ajet iz knjige koju vi učite, ako ga proučiš noću, na večer, ništa ti šeitan ne može do, do izutra. A ako ga proučiš danju, ništa ti šeitan ne može u toku dana do na večer. Pa mu je dao, pa kaj, koji je to ajet? Kaj, to je ajet Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum i tako dalje, ajet u kursi. Pa je došao poslanik u Urejre i kaže mu tako, kaže, znaš li Urejre ko je to bio? Kaj ne znam, kaj to je bio šeitan, iblis istinu je rekao, a on je zaista lažov. Rekao istinu za etu kursiju. Ona je čuvar, čuvar, zaštitnik, prouči je pred spavanje, ako hoćeš da ti sam bude lijep. Prouči je svako jutro u jutarnjem zikru, ako hoćeš da te Allah čuva, da te štiti, jer zaista je zikr zaštita, zaista je zikr zaštita za vjernika. Zatim ilm, ono što povećava iman i što čovjeka učuži, jeste znanje o vjeri. Što čovjek više zna, Što čovjek više zna o Allahu Đelešanomu, o njegovim svojstvima, o njegovim sifatima, o njegovim lijepim e, imenima, više mu se povećava iman. Zato Buhari ima jedno poglavlje posebno u svom sahihu, bab el ilmu qabla al amal. Poglavlje znanje prije djela. Znanje prije djela. Fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Znaj da nema drugog Boga osim Allaha. Znaj. Prvo znanje, pa onda djelo. Jer ako ne znaš, zbunit ćeš se, pogriješit ćeš, pogriješit. Učit vjeru treba vallaha, braće i sestre. Učit akidu, učit sunnet Rasula sallallahu alaihi sallam, da bismo uvijek bili na istini i da bi nam istina bila potpuno, potpuno jasna. Zatim okupljanje na dobru, druženje sa dobrim društvom, druženje sa dobrim društvom, jer čovjek je na vjeri svoga prijatelja, na vjeri svoga prijatelja, kakav je on, kakav si i ti. Pogledajte koliko loše društvo utiče na čovjeka. Loše društvo utječe na čovjeka i on polako se kvari, kvari i odlazi, odlazi u džahilijeti. Vraća se. Makar više je bio vjernik. Ako se osami i bude sam u nekom mjestu i onda se priključi dru, društvu lošeme koje ne može nađe bolje ostavlja ostavlja dobra ostavlja dobra djela. Zato Allah džanu Kur'anu kaže množini ja ihel ladina amanu, ovi koji vjerujete. Nije u jedini, ne obraća samo jednom muslimanu, pojedinačno svakom od nas, nego ovi koji vjerujete. Jer sahabi su često pod drugima govorili, kad bi sretni jedni druge, reci mi, hajde da zajednički obožavamo Allaha jedan sat. Hajde zajednički da učimo Kur'an, da zajednički zikrimo, da zajednički učimo hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jer kako kažemo, kajim usamljenost, kad čovjek sam, usamljenost rađa misao. Misao rađa ideju. Dakle, ti kad si sam raz, moraš razmišljati o nečemu. Ideju. A ideja rađa dijelo. Želju da se, to, da se ta ideja sprovede, sprovede u dijelo. A često puta naš etan zavarava time. I kad nemaš onoga ko će te nasihati, ko će te upozoriti, moguće da, uča, da, upadneš, da upadneš u grije. Zatim dava. Dava, stalno pozivanje. Allahu Želešanu, to je ono što daje bereket u tvoju porodicu, u tvoj život, u tvoj vallahi. I znaj ako budeš od onih koji stalno druge pozivaju, naravno prije, prije toga sami rade, i pozivaju druge, da će ti Allah spustiti milost i da će ti bereket i u tvoj metak i u tvoju porodicu i u, u tvojoj djeci i tako dalje. Jer a dogod bude ljudi koji pozivaju istinu, dogod bude oni koji pozivaju na pravi put, ljudi će Allah Đelešanuhu će, će onaj zaustaviti svoju kaznu i neće kazniti takav narod naprotiv, kada bude kao što stoji u predaji kada je Allah poslao, poslao meleka da uništi jedno mjesto pa je on vidio da u njemu ima čovjek koji je pobožan, koji je dobar i tako dalje pa Allah kaže počni od njega počni od njega, njega prvog pa zašto? Ka zato što on je sam to radio obožavao Allah, što on učinio a nije drugi upozoravao Nije druge, znači on je bio, nije mi šeitan, složio se s tim zulumom, s tim fesadom i neredom koji se, koji se radi na zemlji. Zatim, nakon svega toga, sabr na svim tim iskušenjima. Na svemu. Jer džaba ti je ilm ako nemaš sabra. Posustaćeš. Džaba ti sve, sve ono što smo nabrojali i dava i ostalo sve ako posustaneš i ako ne budeš strpljiv i izdržljiv na putu, na putu istine jer sabr je dio dio imana zato kaže Omer radijallahu ta'ala da su sabr i šuk dvije deve ja se ne bi bojao na koju bi uzjehao na koju god uzješ dovešete do cilja dovešete do cilja zato molim Allaha Đalešanuhu da nas učvrsti na istini da ulije iman u naša srca i bratsku ljubav da nas učini od iskrenih njegovih robova i onih koji žive po islamu i druge pozivaju da nam oprosti grijehe لنسأله الجنة آمين